के पारों को लूट रहे हैं कल मंगो खुद कुरान के पारों को जला जला कर आग लगा कर फूक रहे हैं अंगारों को लूट रहे हैं कल मांगो खुद कुरान के पारों को پاک نبی کے پاک لبوں کے بوسے جن پر نت رہتے تھے پاک نبی کے پاک لبوں کے بوسے جن پر نت رہتے تھے جن کو اپنی روح کی ٹھنڈک پاک محمد خود کہتے تھے जिनको अपने रूह की ठंडक पाक मोहम्मद खुद कहते थे मसल रहे हो कुचल रहे हो फूल सना रुख सारों को टूट रहे हैं